dugu kurrika hori! Ehuinka eta ehuinka lasterkai uskaen alte, atzoa gertu zian argazkietan hoida ikus Arrestiko lau honetan, nusaideko bolanten dantzaen ondotik, iparalian txartu zeikun kurrika. Ipikapa! Hala ireko Oski eskoaren alde! Eskoaren egatian! Egon guztietako, gure musika, gure belagetako, goxaldia eskualaz, dena eskualaz, musika, begia, emakizunak, zueri eskerek la eskuala ere bizi eta bizi launen duena. Haiekak donibane garrasin behar aurtenko adierazpena agerrazi du, hitzetik ekitzeta igaiteko deia lusatu du, denek uskaenik kasteko posibilitatea uken dezen hitz eginen egin endugula izkuntza, eta ekintzekin egia. Haupa, eka, haupa ikasle eta erakasleak. Manez erdu zaintzi etxart kolegioko gaztiak padaz baliatu dira, sehaskaen borroka horitazteko. Oskaseko lepua igaitzean lasterkaiak eztia desmotibatu eta herrika alkartiai iganazidie lekukua. Igan urtean lasterkaldi eger antolatu balin bazien alte, aurten, lekikua eskian Sibeoko lehen kilometra egin die. Lagaineko herriak eta eskolako aitetamek murgiltze sistemaen aldarria partekatu die muskiliko bidian zien kilometroan, Sibeuak esekulako batzaria egin dio korrikai, justoki gandanien amaen alhabek kanto ezera eskeni dio. with hearts Mauleko karikake betaik betaik egondia hitzekin urratxa surratx kurrika laguntzeko amikuse aldirat. Biba Simeua! kasu erditan